Beia berri, ordean poteo gastronomika edo gastronomiko hori berriz ere antolatzen duzuela, joan urtean biarritzen iragantzena, leku berezi bat ere poteo bat entzat, deia, eta molde Desberdin batez? Bai, hori da, eh, gure helburua da, da, be, eh, sukalde, sukaldariak, hori guzia ipatzea, gastronomia, azkenean, eta leku desberdin batean. Hori da, sukaldetik pixkat ateratzea, eta iaz plaza behin egin genuen, frontoian, eh, pilota lekuan, ara aski, uh, araroa, hori gastronomia ipatzeko, eta horten hemen, baiona aldean, zezen plazan antolatuko dugu gure bigarren poteoa. Odan, poteoa, pentsatzen dugularik, pentsatzen dugu uh, ostatu zostatu ibiltzea, pintxo batzu jatea, bada ideia hori, nahiz eta kontrastea ondia den, hor poteo batean pintxoak askia juntak direlako, berdin, hor besterik da. Bai, azkenean eh, gure eh, ideia zen poteoa kontzeptua hartzea, da jatetxez, jatetxe pasatzea, edo ostatuz ostatu jaiten duzun bezala, gehiago ere hori egoaldean ere aipatzen dugu, hemen ere egiten dugu, ipakaldean, bai miahitze eta bahnekalde aldean, baina eh, leku batean hori antolatzea poteoa uh, idei hori hartu nahi genuen. Beraz, uh, ostatuz ostatu edo uh, etxez etxea ipatuko dugu, edo stand hori dugun bezala, eta hor sukaldariak hor izanen dira, haien sukaldetik ateratuko dira, eta pixkat ara sukaldari ospetsuak, famatuak izahak ere ukanen eh, ditugu eta ez pintxoak, baina ez jazioak ereak ere ez, da bien artean hori plater bat uh, osatuko dute eta presentatuko dute egunean bertan. Mhm. Horten, binaka ari dira, eh? sukaldari horiek, eh, zazpiesko aldetatik egiten alda? Bai, eh, kasik hori eh, mauletik baitugu, bilbotik, donostitik, hemen eh, lapurditik eh, ere bai, gero eh, ekoizleak ere baitugu nafajatik, ba, piskat euskalegi osoa aipatu nahi genuen e, ekitaldi horretan, eta ala, eta horten, bikoteak izanen dira, zergaitik jaz e, laureun pertsona kasikukan genituen, eta hor bakoitzak bere platera atera zuen, eta horten kasik sortzeun ala eh, ukanen eh, ditugu, beraz eh, ba, lan gehiago bazen nahi genuen hori uh, bikote, ispiritu hori landu eta ere haien artean zerbait sortzea ezta beti haien etxean egoten dira haien sukal, sukaldean eta azkenean hori uh, bikote hori osatuz beste idei bat ateratzen altzen, beste plater bat ere uh, osatu eta horretarako aurten bikoteak izanen dira. Beraz, hautatu duzue, zezen plazan egitea, mm bai honan, uh, lekua kasik den bezala utziz, hori zen ere eh, beste ideia bat? Bai, eh, azkenean lekua hain edera denez, ez genuen nahi pixkat dena uh, unkitu, iaz uh, plaza behin ere, ezagutzen dugu leku hori, pilota leku hori, aski uh, bitxia, hor uh, estailagoa dira, eta hemen ere, hemengo zezen plaza aski edera dugu, eta hori da, helburua ere, da arkitektura aipatzea, Euskal Herria ezagutzen dugu, baski ba, garrantzitsua dela bere arkitekturarentzat eta hor badugu aukera hori ez dugu behar zerbait gehitu edo olako zait bakarrik zezen plazan aroa behar duzu alde izanatik. Ona izanen da. Hala, egina da, badugu, amak mil dugu interneten ari deiak pasten, eta segur da, eguraldi ona izanen dela. Uh, mm. eh, nuna itena, konkretuki, publikoak zer egin erdu? du, da unat? bada sarrera bat, deia? Bai hori da, eh, hor uh, sarrera erosi eta, bai duzu zazpi plater, menu bat da azkenean, beraz uh, zazpi uh, bikoteak, la, amalau sukaldariak, haien platera egin dute, eta hor zure txartelarekin uh, zazpi plater jastatzeko aukera ukanen eh, dugu. Bakotsak bere eh, gaitasuna ukanen du hori uh, azkenean bai dira uh, bost salatuak eta bi sukratuak eta hori izanen da pixkat helburua egun osoan. Mhm. Beraz, diendeko puru mugatua dela ere egan behar da? Zortzi egun, ala, hori uh, izanen da muga. Mhm. Hala, beraz, ze hor dutan behar da hor Eh, publikoak behar du bildu. Be, ateak eh, ameketan, amekak terditan eh, dira, eta hor izanen da piskat amientea, musika, peritifa egiteko aukera, eta eguerditan, hori piskat pilota ipatzeko, askotan eguerditan Angelusa egiten dugu, beraz hor eginen dugu Angelus gastronomikoa hori jaitena aldugu, beraz presentaketa izanen da, amalau uh, sukalariak hor zezen uh, plazan sartuko dira, rockstar bezala, hori eh, izan da, kirolariak bezala, eta hortik aukera, jastatzeko aukera ukanen dugu, hiruak, iruak terdi arte, iruak terditan konzertu txiki bat izanen da, meni after years, DJ bat ere izanen da, eta seietan eh, ateak itikiko, a, eh, a, eh, barkatu, itxiko ditugu hori izanen da, eta gero ikusiko dugu zerpastuko den. Mm. Menua, sorpresa da edo zuek badakizu ere? E, ezagutzen ditugu produktuak, hori eh, hori konzeptuan ere, eh, bikote bakoitzari produktua eh, emaiten eh, diegu, beraz badugu burua, badugu atun txikia, badugu txokolatea, udarea, zazpi badira, eta horrekin plater bat eh, asmatu behar dute, beraz guk ere ez, dakigu bat ere ateratuko den, badakigu ona izanen dela, baina zer dugu plateran hori ikusiko larun batean. Mm -hmm. ere, jokoan Hortan, maite dute parte hartzea, bai. piskat desafio hori? Bai, eh, bada desafio tiki bat, eta haien etxea ere eh, kanpora era maiten dute, haien ere fama, beraz, eh, bada piskat desafioa, haien artean ere begiratzen dute, zer induzua, ah, ni gehiago hola egin gonuke, eta holako zerbait, beraz, bada joko tiki bat, ez da txapelketa bat, hori, astapenetik ez genuen nahi txapelketa bat egin, da bakarrik plazera hartu, eta uste dut sukalariak plazera hartzen dutela, horretarako behiro etortzen dira, jasko zazpiak behiro etortzen dira, eta gu zazpi gehiago, gehiago uh, ekarri eh, ditugu, eta hori da azkenean da desafio txiki bat haientzat gehiago eta gurezat plazera hartu bakarrik. Ados, beraz, bigeren poteo gastronomika hori, pilota plaza baten ondutik, mm -hmm. plaza bat, ondokoari ideia pentsatzen duzi, bauzi ideia dikola? Bai, bai, ari gira pentsatzen, bi aldiz iparaldean egin dugu, beraz, ari gira hor eh, egoaldearekin eh, hitz egiten, ikusiko, eh, nun nora joanen garen, ere beste leku batzuetara ari gira pentsatzen, hori lantzen, elduden artean seurraski gehiago izanen direla, ala, historio edera, si dugula duela urte bat, Oskar Liminanarekin, nerekin, kidea, ala hortan gira, xefekin ere, uste dut da familia bat osatzen ari garrera, hori eh, poteo familia, eta denak batera euskal gastronomia, eh, hor eh, argian ezagin nahi dugu, eta espero dugu luzarako. Mil esker peioa beberri. Mil esker zuai.